Ти жартуєш, Івановичу? А той раптом підвівся і, широко ступаючи, заклавши руки до кишень смугастих штанів, пішов просто на Василя Васильовича. Високий, худий, стояв над ним, як болотяний корчак над купиною. Не жартую я. І обридло, обридло мені все, сказав жовчно та ще й так, ніби тихенько перед ним у чомусь завинив. Обридла власна порядність і те, що скрізь ставлять у приклад, заздрять. А в мене він повернувся і повільно, майже скрадаючись на носках черевиків, підійшов до дверей, замкнув їх. А тоді вернувся і осідлав стілець обидві руки поклав на спинку. Брехня це все. Старша моя дочка Віта і дружина, коли сваряться, то обзивають одна одну. Тільки й чуєш, ідіотка, зараза, і щоб ти здохла. Правда, вони й миряться якось швидко. Чи слова втратили в них значення, Чекати батька знає що? Озлобленість. У хаті брудно, нічого довести не можна. У старшої якісь знайомі, істеричка, за кожен руб жмеся, як жлоб. Це мені. Тільки що розмовляв з нею по телефону. Ось тут, в оцих стінах, я найвищий суддя. Ще й поважають або хоч бояться. А там у себе в хаті я ніщо боюся її істерик. Боюся, що піде з дому і ославить. Вона знає і це. Тримте те, що скажуть сусіди й на роботі. Один раз побив, посадив під оком синця, тиждень не могла за поріг вийти. І тоді вже вони всі, і зараз, як згадаю, моторошно. І коли б же якась ідіотка, а то ж розумна. І Драйзер, і Толстой, і Екзюпері, а за нею менше. Я їх виховував, оберігав від спокус, ну, щоб було все, що потрібно одяг, міцне взуття. А вона це вже менше мені. З мене в школі сміються, питають, що це за камізелька. Подумай слово яке. Майдан передихнув і казав далі вже не Тищенко, я самому собі. Боюся, щоб не стала хуліганкою. Купив їй годинник, а вона тхе, он у Саньки магнітофон на 640. А хто такий Санчин батько? Майстер по ремонту жіночих сумок. Ну, кажу, мені до нього далеко. Так от, а я все боюся щоб не порушилося щось, ніби воно є. А що, скажи мені, є? Мирю, вмовляю. Раніше кричав, а тепер мирю, щоб не розпалася сім'я. І не знаю, що мені робити. Образливо до сліз. Сусід у мене на одній площадці. Тукач, зараза, кугут. А хлопці три хлопці, як соколи. Тату, це старший. На другий день після весілля гроші, які ти витратив на нас, я поверну. Отак поверне гроші, які той витратив на весілля. А я увесь вік почуваюся перед своїм боржником. Він підвівся. Глянув вікно, де біля сходів розмовляли хлопець і дівчина, очевидно, кокетували і, зітхнувши, закінчив у трохи іншому тоні. Може, я й справді в чомусь заборгував перед ними? Тільки в чому? Я допомагав їм учити математику і хімію. А тепер ось думаю, що це не основне краще б вони розказували, що з ними сталося в школі. Але я про те не запитував. А математика.